Manju cae gustumu. Quancam nutrado estes populara temo en amas comuniciloi, ciui presentas al ni miloen da articoloi pri gastronomiae nutrajoi, alt rangai restauratioi, sveltigae dietoi, cae cuie suggestoi, Ciam oni ecrigadas la en havon de la acet charetoi en vendeoi. Oni devas ecconi che mal multe prefabricitae nutrajoi. Interessas ple multain consumentoin, li o la exoticae pladoi, ciuin laudegas luxae illustritae gazetoi. Interne de la Europa Unio, regularoi pri fructoi cae legomoi, devigas productistoin forgeti tunoin da bon qualitae varoi ciun tagon. La comerzajoi estes apartigatai lau grandezo cae formo, cae ne taugae varoi estes forgetatai. Ciam oni trovas malgrandain maculoin, sorte pomoi, cae fructoi. Au ciam carotoi est tro longai au dicai, au havas necutiman formon, oni mal acceptas ilin. Nun tempe in Vieno la administrantoi de la urbo subtenas proiecton po usi freshain gein legomoin cae fructoin qui estas el sortimenti pro tiae defectoi. El tiae forge tajoi, gruppo de entusiasmae viroi cae virinoi, cuiras bon gustain pladoin, quiuin oni vendas au distribuas en reuseblae vitrae uioi al diversae caritatae organisoi oni calculas che la avaraggia austra familio forgetas ciun jaron quade kilogrammoin da fresciae mange jeblai nutrajoi, ciuin oni ec ne prenis e la origina pac materialo. En malgranda Austrio oni devas foigi du cent quindec mil tunoin da pac materialoi jare, cae la sumo crescas de jaro al jaro. Mon scale cion jaron, unu como drae miliardoi da tunoi da nutrajoi estes forgetitae, au perditae dum transportado. Tio signifas che oni mal sparas circa trionon de la tuta productado. Samtempe milionoi da homoi mortas pro subnutrado. Hodiau pos semain fina buticumo. Mi rigadis la pacetoin en mia chareto en la super Cae clapodis calculi ciom da kilometroi ili estes transportitae. Riso el barato, en pacita cae distribuita de germana firmao. Fishoi el Atlantico, grap fructoi el Sudafrico, citronoi el Hispanio, cae cafo el Brasilo. Monchance trovigas morgau bazaro en mia quartalo, cie mi povos aceti legomoin cae fructoin de locae bienistoi. Mi certe povas gustumi ilin sen consiens riprocioi.